Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Savulaik populāras, īpaši sveceļnieku solim piemērotas dziesmas vārdi. Sekojoši skan: Mēs taču ejam ar kungu, lai ar to mums pietiek. Jā, ejam ar kungu. Tomēr visticamāk, ka ik viens ir piedzīvojis, ka neskatoties uz labo gribu un nodomiem, ik pa posmam nav nevienkārši nemierīgi. Kas ir šis kungs, ar kuru eju? Vai pazīstu viņu, vai pazīstu sevi? Kā īstenot šo ceļu? Vai tiešām ir iespējams vienkārši un mierīgi? Kur viņš ir vētras laikā un kur tad esmu es? Meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem kopā raidījumā vienkārši un mierīgi. Vienkārši un mierīgi mūsu ceļu. Mīlēsim un iesim mūsu ceļu. Jā, ir 18 pāri diviem. Klausītāji, tu esi ieslēdzis rādījumu arī Latviju, un šis ir rādījums vienkārši un mierīgi. Šeit tajā ar vāciešu ielā 6 studijā esmu es, māsu Meinarda, un aicinu uz kopīgām pārdomām šajā pelēkajā pēcpusdienā, <laughs> kurā mēs uh, svinam 8. martu, kurš nu svin, kurš nesvin, bet uh, aicinu uh, uz tādām kopīgām pārdomām par uh, sievieti baznīcā. Sieviete baznīcā, kā tu to redzi, un uh, jau pašā sākumā vēlos tevi, uh, klausītāji, aicināt uz uh, dalīšanos. Man, protams, kā jau visbiežāk <laughs> ir vesela rinda manu draugu paziņu un vispār cilvēku, kur ir manā telefona grāmatā, kur numurs ir manā telefonā, man ir atbildējuši, un atbildes ir ļoti interesants, bet arī tev klausītāji ir iespēja uzrakstīt ziņu vai uzrakstīt ēpastu ar to, kā tu to redzi. Tātad šodienas tēma sieviete baznīcā. Un uh, iemesls, protams, pamata iemesls jau ir tas, ka šodien ir 8. marts, Un, nu, tiem, kas nesvin, nu ko, es nesvinu savukārt 14. februāru, nu piedodiet, <laughs> mēs nākam paauģu konflikti iespējams ir, es esmu piedzimusi padomju savienībā un augustajā, un, eh, un ja tā godīgi, tad eh, es neredzu neko sliktu tajā, ka mēs eh, veltam vienu dienu, tādu īpašu dienu sievietei, šo te 8. martu un noliekam tur malā politiku šajā brīdī, uh, Bet otra lieta, kāpēc man, man liekas, ka būtu interesanti arī to pārunāt, ir tāpēc, ka, nu, pārdomāt un pārunāt ir tāpēc, ka man izskatās, ka mēs, tas ir mans personīgais, protams, viedoklis, man izskatās, ka mēs dzīvojam laikā un sabiedrībā, kur mēs ļoti skaidri redzam, ka uh, tiek mēģināts nonivilēt tās dzimuma atšķirības un um, tā kā, nu, no, nelikt vairs uzsvaru uz to, kas tu esi pēc dzimuma, bet, nu, Dievs mūs tādus ir radījis, <laughs> dažādus, kā vīrieši un kā sievietes, un tad mēģināsim paskatīties, mm, e, ko tad nozīmē būt sievietē un ko nozīmē būt sievietē baznīcā. Protams, ka nepilnas 45 minūtes ir ļoti <laughs> īsts laiks, lai, lai to varētu izsmelt šo tēmu, lai varētu izsmelt, bet vismaz tādu ieskatu, mēģināsim šodien sniegt un uh, kopīgi mm, paskatīties, kas tad ir. Kas tad, nu, kā mēs to redzam, kā tas izskatās tā sieviete baznīcā. Un tā kā es teicu, man ir jau uh, vesela rinda ar uh, dažādiem viedokļiem, ko cilvēki man ir uzrakstījuši, un šodien es gribētu šo uh, raidījumu pirmo daļu mm, veltīt tieši šiem dažādajiem viedokļiem. Uh, E, kas mani nepārsteidza viedokļos bija a, m, pirmā tāda grupiņa, tie bija vairāki cilvēki, kuri a, e, uz jautājumu par to, a, e, kas tev ir sievieta baznīca, atbildē ar vārdu Marija. Nu, tur dažādi paskaidrot vai miera karaliene, vai Jēzus māte, vai, vai vispār Marija visvētākā jaunā. Tad, tad tas man īpaši nepārsteidz, jo tādā katoliskā skatījumā mums, protams, uh, laikam jau tā ir, ka tā pirmā doma, ja mēs domājam par sievieti un vēl baznīcā ar lielo burtu, mm, tad mums nāk prātā Marija. E, otrais, otrā grupa tādu cilvēku, kas man atbildēja, tajā mm, manā sarakstā ir veseli trīs tādi cilvēki, kas man ļoti pārsteidza, e, tas ir uh, atbilde klostermās. Un tur vēl dažos gadījumos uh, ir arī konkrēti vārdi klāt. Nu, tas man ļoti pārsteidza, ja godīgi, jo manās asociācijās tāda tāds laikam vispār neparādītos. Bet tas ir interesanti, ka cilvēks atbildot uz jautājumu sieviete baznīcā, pie tam, tā kā es jau teicu, rakstot šo vārdu baznīca ar lielo burtu, tātad domājot par mūsu kā par kristī, kristiešu, kristīgo kopienu, ka viņš saka, ka viņam asociējas ar klostermāsu. Ļoti interesanti, bet te nu gan uzreiz es, tā kā man nav tādas asociācijas, tad man ir grūti komentēt šādu te uh, atbildi, uh, Mm, mm, es gandrīz vai tā priekš sevis domāju, <laughs> ka es laikam pajautāšu tiem cilvēkiem, kāpēc viņi to tā atbild, mm, bet, nu, jā, man tas ir tāds, tāds ne, tāda neparasta atbildi. Tad vēl divas atbildes, ko es saņēmu, tādas ar vienu vārdu, Viena no tām ir sieviete, kur atbildēja, ka sieviete baznīcā viņai saistās ar vieglumu. Mm. Es izlasīju šo atbildi un domāju, cik interesanti. Nu, sieviete, kur atbildē ir jauna, varbūt, ka tāpēc arī viņai tas tā saistās, ka, ka sieviete baznīcā tas ir kaut kas tāds viegls, eh, kas ienes gaismu, kas ienes eh, svaigu elpu varbūt, jo vieglums, nu, vismaz man asociējas ar tādu svaigumu. Un savukārt kāds eh, vīrietis, atbildot uz šo pašu jautājumu, saka, ka sievietes baznīcā viņam asociējas ar puķēm. Un te nu katrs no mums atkal pats var padomāt, kādas puķes mums patīk, jā, mīļās dāmas, kādas jums šodien ir uzdāvinātas, kādas jūs esat saņēmušas, mm, kādas jums pašām patīk un tā, bet vienlaikus arī, nu, uzreiz man tā nāk prātā, ka, nu, ziedi ir dažādi, vai ne, ir lielāki, mazāki, smalkāki, smaržīgāki, pamanāmāki, nu, ļoti, ļoti dažādi, vai ne, bet ir viena lieta, kas Mm, nu, it īpaši tām, mm, tiem ziediem, tām puķēm, kuriem ir lieli kausi, kuriem ir lieli ziedi, kuri varas vaļā, nu, man tā as, asociācijās uzreiz nāk prātā lilijas, es kādreiz esmu vērojusi, kā viņas varās vaļā, it īpaši, nu, tad, kad jau ir vasara, kad ir dārzā pašiem zied, sāk ziedēt lilijas, tad var pavērot, ja, ka, ka tie pumpuri, vispirms viņi tā kā piebriest un tad tā nu, gandrīz vai gribētos teikt ar sprādzienu sprākst vaļā, un tad parādās tas vidusītis skaistais, kas ir tām lilijām. Kāpēc es tagad to atcerējos, jo, mm, nu, domājot par sievieti baznīcā, es varu tā iedomāties, ka daudzas no mums ir kā tādas lilijas, bet vai mēs esam uzplaukušas – Eh, ir tā dziesma tāda zied, plaukst un ziedi kā puķi savā dievā, ne? Eh, bet eh, nu, jā, mēs katra pati sev varam uzdot šo jautājumu, mēģināt atbildēt uz to, vai es kā sieviete mm, jūtos uzplaukusi savā baznīcā baznīcā ar lielo burti, ja, tad liekam malā visas draudzes <laughs> padarīšanas un, un konfliktus un, un, un kaut kādas nesaskaņas, bet vai es jūtos kā sieviete uzplaukusi savā, draudz, savā baznīcā, savā kopienā? Lūk, atgriežamies pie mūsu atbildēm, tad viena no atbildēm, kur atbildētāji gan man saka, nu, man, ka viņai nav sanācis baigi pozitīvi, uh, bet uh, Eh, es gribu tomēr izlasīt šo atbildi. Paldies uh, tam cilvēkam, kurš to uzrakstīja. Un viņa rakstā, uh, eh, tas, ka sievietes ir visur, tas, ka viņas vienmēr visus grib izkomandēt un izkontrolēt. Nu, nav baigi pozitīvi, bet tas bija pirmais, kas man ienāca prātā. Nu, bet tas jau ir arī par sievietēm pasaulē. Nu jā, tāda kritiska uh, kritisks skatījums, kritiska piezīme, bet uh, es domāju, ka tas arī ir uh, vērtīgs viedoklis, ne mazāk vērtīgs par visiem tiem pozitīviem, kurus mēs jau dzirdējām un kuri vēl būs, uh, vērtīgs viedoklis, kurš var likt mums padomāt, kā tas ir. Uh, E, varbūt, ka kaut kas no tā ir arī katrā no mums, nu, <laughs> varbūt, ka gluži visus mēs e, tur negribam izkomandēt vai izkontrolēt, bet varbūt, ka kaut kādas e, nu, iezīmes no tā mūsos ir, un varbūt, ka tas atstāja e, kādas pēdas e, mūsu attiecībās ar citiem cilvēkiem, tiem, kas mums ir apkārt, ne? E, nu, tāds, man liekas, ka vērtī, vērtīga piezīme, par kur mēs varam padomāt. Uh, sekojoši, mm, sekojoši tāds matemātisks komentārs <laughs> uz jautājumu, kā tu redzi sievieti baznīcā? Sievieti baznīcā atbildes skan tā. 90% no apmeklētājiem. Nu, šeit atbildētu atstāja vīriešiem tikai 10%. <laughs> Nezinu, vai ir tik, <laughs> tik daudz sievietes, bet nu, ok. Un tad uzskaitījums. Tajā skaitā 60% pātaro, 30% pilda pienākumu un 10% mīl un tic. Un tad sekojošā piezīme uh, vispār jau bez sievietēm baznīca sen būtu izputējusi. <laughs> tad, tad vēl viena tāda, nu mēs varam uztvert uh, humora pilna atbilde vai matemātiska atbilde, bet uh, atkal uh, viņa uh, liek padomāt par to, ka mm, tad, tad par šo nu, jautājumu uh, um, problēmu, uh, ok, es esmu baznīcā, tajā ar lielo burtu, respektīvi esmu kristīti pieņēmusi sakramentus, pieņemsim, ka arī lai, regulāri esmu savā draudzes baznīcā, piedalos kaut kādā kalpojumā, bet tagad jautājums, ko es tur daru? pātaroju, pildu pienākumu, esmu baznīcā pienākumu pēc, vai tiešām mīlu un ticu. Un šīs mīlestības un ticības dēļ, uh, mīlestības un ticības vadīta, esmu šajā draudzē. Par motivāciju. Tātad jautājums, kāpēc es pati esmu baznīcā? Ļoti labi jautājums sirdsapziņas izmeklēšanai, manuprāt. Ejam tālāk. Mm, vēl viena eh, atbilde, tādas faktiski trīs atbildes, kuras a, varētu, a, e, nu, es viņas sarakstīju ar cipariņu kopā, ka viņas visas vienlaikus gribu jums piedāvāt, un tad tā, pirmā, a, e, sievietes, kalpojums Dievam un baznīcā ar savu jūtību, sievišķajām īpašībām, empātijas spējām pret bērniem, vecākiem cilvēkiem, e, karitatīvajā darbā, mātišķība, fiziskā un garīgā un lūkšanas spēks. Tad tāds vesels komplekss, kā viens cilvēks redz sievieti viņas īpašajā tādā dabā, baznīcā. E, savukārt nākama atbilde, e, sieviete man tā saistās ar to, kura katru dienu ir baznīcā draudzes kopīgās lūkšanas, tradicionālie dziedājumi, tīrības un skaistuma uzturēšana. Arī šajā atbildē redzam, ka ir tās tādas ļoti skaistas, konkrētas, ļoti praktiskas lietas, ar ko cilvēkam sieviete baznīcā saistās. Un vēl trešā ļoti līdzīga atbilde, vispirms cilvēks raksta nekas, <laughs> bet pēc tam sāk uzskaitīt. Laikam jau tomēr tā pirmā doma bija, Nu, grūti man te pateikt, eh, eh, nu, es negribētu tur beigt tā no savas puses komentēt, kāpēc ir šis pirmais vārds nekas, Nu, varbūt, ka kādreiz es uzzināšu no tā cilvēka, bet tālāk uh, atbildētājs skaidro, uh, sieviete baznīcā miera nesēja, dzīvības devēja, katehēte, dieva vārda uzņēmēja un auklētāja. Tad, tad e, iespējams, e, es saku šeit iespējams, jo es nerunāju pēc tam ar šo te cilvēku atbildētāju, bet iespējams, ka pirmajā mirklī cilvēkam tiešām ir tā sajūta, ka viņš ir nekas baznīcā. Iespējams, ka viņš e, neredz savu vietu, kaut kādā veidā jūtas ievainots, varbūt, ne? bet tomēr, ka tā dziļāk pārdomā viņa atklāja, ka ir šīs tādas lietas, ko tu tik un tā vari. Pat, pat aizvainots, pat uh, ne, neatrodot, nejūtot savu vietu, tomēr redzi, ka tev ir sava loma. Miera nesēja a, dzīvības devēja. Dievu vārdu uzņēmēju un auklētāju. Ļoti tāda, ļoti skaista un dziļa atbilde. Un a, vēl viena, kas ir <clears throat> ļoti īsa, bet arī tāda a, interesanta atbilde, e, divas domas. Pirmkārt, e, atbildētājs raksta, ka e, sieviete baznīcā viņam saistas ar dzimuma nevienlīdzību, pie tam tas ir vīrietis, kurš atbild. Un uh, otrs, ka sieviete baznīcā viņam saistās ar baznīcas reālo spēku. Tā ļoti interesanti, ka, <laughs> nu vismaz es tā to saprotu atbildi, es ļoti ceru, ka pareizi, ka mm, tomēr šis atbildētājs redz, ka ir šī nevienlīdzība attiecībā pret sievieti baznīcā, bet vienlaikus viņa ir tās reālais spēks. Lūk, e, un e, pati pēdējā atbildi, ko es apzināti pataupīju pašam noslēgumam, nes es ļoti pateicīga tai atbildētājai, kur man to uzrakstīt, pēc ka arī mm, šī atbildi mums palīdzēs pāriet tā kā uz to otro daļu, kurā mēs paskatīsimies, ko mēs atrodam – baznīcas mācībā un kas tad īsti ir sieviete baznīcā, kāda ir viņas loma, bet vienlaikus arī te būs tāds ļoti skaists uzdevums šajā atbildē. Ieklausieties, lūdzu. Ja sievieti baznīcā salīdzinātu ar puķi, tad tā būtu vienkārši pļavas puķi, piemēram, margrietiņa. Skaista, tomēr kaut kādā ziņā necila – Man liekas, ka varbūt baznīcā pietrūkst rožu, liliju un citu puķu, kuras smaržo, valdzina ar savu skaistumu un pilnībā izdzīvo savu sievišķību un talantus draudzē. Nu tas ir, es gribu teikt, ka noteikti baznīcā ir daudz, daudz vairāk vajadzību un misijas, kā līdz šim sievietes ir iedrošinājušās uzņemties. Un te noslēgumā, kā uh, piemērs tiek minēta eh, svētā Terēza no Kalkutas. Es vēlreiz gribētu te eh, vidusdaļu izlasīt. Man liekas, ka varbūt baznīcā pietrūkst rožu, liliju un citu puķu, kas smaržo, valdzina ar savu skaistumu un pilnībā izdzīvo savu sievišķību un talantus draudzēm. Jautājums. Vai tu klausītāji, kā sievieti, ja tu esi sievieti, vai tu patiešām jūti, ka tu pilnībā e, vari izdzīvot savu sievišķību savā draudzē, vai tu e, redzi iespēju to izdarīt veicot kādu kalpojumu, un savukārt, ja tu klausītājs ir vīrietis, tad ir jautājums, kā tu redzi a, sievieti savā draudzē, savā baznīcā ar lielo burtu. Kas ir tas, kas tev no viņas puses a, stiprina, kas tev palīdz, vai arī, no otra, vai arī, arī no otras puses, kas ir tas, kas tev traucē. Jo, ja mēs gribam būt demokrātiska <laughs> sabiedrība, <laughs> mums ir uh, jāmācās pieņemt dažādus viedokļus, arī tas, ka mana pāraktivitāte, piemēram, var kādam traucēt, vai... Uh, vai arī mana mm, pārmērīgā rūpēšanās par kādu var kādam traucēt, ne? Un, un tad to izdzirdēt, tas ir labi, Ne? Protams, ka tur visas tās a, domas par to, kā es to pasaku cilvēkam, kā es pret viņu a, izturos un tā tālāk, tas viss jau šajā mirklī paliek otrajā plānā. Galvenais, ka mums patiešām ir a, nu, <laughs> jābūt pietiekoši drosmīgiem, lai izteiktu gan to, kas mūs priecē un a, simpatizē, tajā otrā cilvēka arī otra dzimuma cilvēka un arī to, kas mums a, traucē. Un tā jau uzreiz, tas <laughs> nenozīmē, ka uzreiz attiecības ir sabojātas un, un, un uh, nu, viņas vairs nav iespējams uh, īstenot tālāk. Gluži pretēji, uh, man liekas, ja cilvēks ir spējīgs tev pateikt, kas tev viņā nepatīk, kas, tevī, kas viņam tevī nepatīk, man parasti tādi cilvēki vairāk simpatizē nekā tie, kas visu laiku dzied lakstīgās dziesmas un saka, cik viss ir skaisti un brīnišķīgi. Lūk, es jau teicu pašā ievadā, ka tātad mēs šodien vispirms pirmajā daļā mēs paskatījāmies, paklausījāmies, kāda ir dažādie manu uh, respondentu viedokļi par to, uh, kas ir sieviete baznīcā, sievietes loma baznīcā. Protams, klausītāji, ka arī tev ir iespēja uh, uzrakstīt uh, izziņu uz tālruņu numuri, numuru 266 77272 vai eh, uz e-pastu studija at rml.lv un izteikt savu viedokli, bet eh, mēs savukārt eh, skatāmies tālāk mm, jūkatā 64. punktā, ja kādam gribas pēc tam paskatīties, pārlasīt, tad var atšķirt jūkat 64. punktu. Pirms es viņu izlasu anekdoti. <laughs> nu, anekdotisks eh, stāsts no dzīves, patiesībā tas nav joks. Eh, es atceros kādreiz katehēzē pieaugušajiem, eh, tur bija vairāki pāri, kas gatavojās laulībām, un es jautāju viņiem, kurš no mums šajā te telpā, kas mēs esam, tur bija kādi trīs vīrieši, trīs sievietes un, un es vēl, kurš no mums ir vislīdzīgāks Dievam? Un tad no sākuma bija tāds apmulsums, tad viena versija bija, ka es, respektīvi, <laughs> ka klostermās tātad, ja es tur tā, nu, pēc idejas tuvāk dievam, ja tad arī līdzīgāk, bet tad viens puisis tā iztaisnojās un saka, nu, protams, ka es. Es saku, un kāpēc? Tāpēc, ka, nu, kā, nu, es esmu vīrietis un Dievs ir vīrietis, nu, redz. Mm, svarīgi mums ir nu, aptvert, saprast to, ka Dievs jau nav ne vīrietis, ne sieviete. Un tas, ka latviešu valodā Dievs mums ir vīriešu dzimtē, tas vēl nenozīmē, ka, ka šis vārds tātad ir vīriešu dzimtē, tas vēl nenozīmē, ka arī Dievs ir vīrietis. Ne? E, tie no jums, kas esat bijuši Pēterburgā, nu, šobrīd es saprotu, ka ir sarežģīti <laughs> aizbraukt, bet pandēmija beigsies un karš beigsies <laughs> un <laughs> es ļoti ceru, ka būs iespēja aizbraukt uz Pēterburgu, bet man liekas, ka ermitāžai ir arī uh, virtuālās ekskursijas, respektīvi internetā var to izdarīt. E, ermitāžā ir vesela zāle, kas ir, um, kurā ir atrodami e, šausmas, pa, Rembrandta darbi, pēkšņi aizmirs uzvārdu, Rembrandta darbi un uh, cita starpā uh, mm, pašā tādā zāles noslēgumā, ja mēs ejam pēc <laughs> ekskursiju vadītāja norādījumiem, ir ļoti skaista Rembrandta glazna, ja es pareizi atceros, tā ir viņa, tas ir viņa pēdējais darbs, pazudušā dēla atgriešanās. E, kāpēc es tagad to stāstu? Tāpēc, ka jebkurš e, ekskursijas vadītājs e, jums stāstot par šo gleznu, pievērsīs uzmanību tēva rokām – Tie, kas nezin šo glēznu, tad, tad Rembrandts attēlo mirkli, kad pazudušais dēls atgriežas mājās, viņš jau ir nokrities, nokritis ceļos tēvu priekšā un tēvs viņu apskauj. Un viņa rokas, kas ir uh, uzliktas uz dēla muguras, uh, viena ir gleznota kā sievietes un otra ir gleznota kā vīriešu roka ļoti skaidri to var redzēt. Viena ir smalkāka, sievišķīgāka un otra tāda vīrišķīga roka, kura liek domāt par a, vīriešu roku. Mm, nu, dažādi, protams, tur interpretē mākslas zinātnieki un uh, runātāji dažādi, kas runā par šo uh, Rembrandta darbu, bet uh, man ļoti šajā mirklī gribētos pateikt to <laughs> vienu domu, ka Rembrandts šeit mēģina attēlot, ka Dievs ir uh, vienlaikus ka Dievā ir kaut kas no šī mātišķā un a, tēvišķā, ka mēs kā vīrieši un kā sievietes šajā pasaulē katrs savā veidā atspoguļojam Dievu būtību. Un tagad pārdomājot šo domu, paklausīsimies dziesmu un pēc mirkļa atkal atgriezīsimies studijā. Kristi slāvē kungu manā dvēselē un gavilē Dievā savā pestītājā. Viņš uzlūkoja savas kalpones sevi. šī laika mani teiks svētīgu paudzēs, jo lielas lietas pie manis darījies vārenais, un svēts ir viņa vārds. Augsti slāvē kungu, mana dvēsele. Jāvilē Dievā savā pestītājā. Viņa žēlastība paliek uz paudžu paudzēm. Vārenus darbus dara ar savu rūpību. Izkaisā augstprātīgos, varenos nogrūž no troņa. Paaugstina pazemīgos, augsti slavē kungu manā dvēselē. Un gavilē Dieva savā pēdējā. Kungs pavaro, bagātos atstāja tūkšā. Viņš uzņem savu kalpu Izraēlī. Atcerēdamies žēlastību, kā runājis uz mūsu tēviem Kristi slāvē kungu manā dvēselē. Un gavilē Dievā savā pestītājā augsti slavē kungu dvēselē. Un gavilē Dievā savā pestītājā. Augsti slavē kungu mana dvēsele par eh, to, ka katru no mums viņš ir radījis par uh, sievieti vai par vīrieti, kuri kaut kādā veidā sevi atklāja Dievu. Šodien gan mēs mēģinām vairāk runāt par uh, sievieti baznīcā, bet nu, tas, uh, ņemot vairāk, ka mēs esam radīti kā divu dzimumu cilvēku, tad ir diezgan grūti runāt tikai par sievieti. Es vēlreiz atgādinu, ka tu klausītāji šobrīd klausies uh, eh, redzējumu vienkārši un mierīgi šeit, Ojāra Vācieša ielā studijās mēs, uh, māsa Meinarda, un mēs turpinām uh, ar fragmentu no Jūkat, 64. punktā mēs lasām, uh, Dievs, kas ir mīlestības un kopības pirmtēls, ir radījis e, cilvēku kā vīrieti un sievieti, lai viņi abi kopā būtu viņa būtības attēls. Dievs ir radījis cilvēku tā, ka viņš ir vai nu vīrietis vai sieviete, un ka ilgojas pēc piepildījuma un veseluma sastopot pretējo dzimumu. Vīriešiem un sievietēm ir pilnīgi vienāda cieņa, bet savā radošajā vīrišķības un sievišķības attīstībā viņi pauž dažādus dieva pilnības aspektus. Dievs nav ne vīrietis, ne sieviete, bet viņš ir atklājis gan sev piemītošo tevišķību, gan mātišķību. Man jau liekas, ka šajā, šajā vienā punktā no jūket ir tik daudz dziļu domu, kurā mēs varētu pievērsties, pie kurā mēs varētu atgriezties, un Vēlreiz saku, klausītāji, ja tev tas interesē, tad var atšķirt jūkat un sameklēt 64. punktu, bet es gribētu uh, turpināt ar tādu domu, ka mm, būt uh, sievietei tā ir žēlastība. E, ticēt Dievam uh, nozīmē ticēt, ka eks, es eksistēju priekš viņu kā konkrēta uh, dzimuma cilvēks. Viņš mani pazīst, uh, viņš mani mīl, viņš mani ir aicinājis, viņš mani sauc vārdā. Gan vīrietis, gan sieviete katrs savā dzimumā un savā būtībā ir īpašs. Un nereti tiek tā, nu, mēģināts tā kā pateikt, nu jā, sievietē vairāk ir uh, sirds, vīrietim ir gudrība, nu, bet es uzreiz gribētu šeit teikt, ka tie tomēr ir tādi zināmi maldi, tāpēc, ka ir pietiekuši daudz gudru sieviešu. man, <laughs> man liekas, ka jums, eh, nu, par, man ne, nevajag nevienu par to pārliecināt, ka mēs esam eh, pietiekoši gudras, bet vienlaikus ir arī ļoti daudz sirsnīgu un a, a, līdzjūtīgu vīriešu, un tas nebūt nemazina viņa a, kā cilvēka būtību un vispār viņu kā cilvēku jau, ne? Tā kā, e, nu, Diemžēl tā ir, ka tādi stereotipiski apgalvojumi, viņi ļoti bieži ir vai nu nepareizi vai pazemojoši un vispār, varbūt, ka viņus vispār nevajag izmantot, man tā liekas. Ne? Tāpat kā tas tradicionālais teksts par to, ka vīrietis ir galva un sieviete ir kakls, kas viņu groza, man liekas, ka tas ir tik ļoti pazemojoši attiecībā uz vīrieti, ka nu, es vismaz neļauju savā <laughs> klātbūtnē kaut ko tādu lietot, jo, nu jā, Priekš kā mums pazemot, tāpat jau pietiek pazemojumu dzīvēm. E, Savukārt arī e, tādas īpašības, kas ļoti e, bieži vai biežāk tiek pierakstītas sievietēm, lēnprātība, pazemība, miermīlība, nu, ja mēs ieskatāmies evaņģēlijā, tad tās ir, principā, evaņģēliskas vērtības, viņas ir domātas visiem, ne tikai sievietei. Jo arī vīrietis ir aicināts būt lēnprātīgs, pazemīgs un miermīlīgs. Eh, bet atgriežoties pie tās pamatā tēmas, šodien pie pamatdomas, par ko mēs runājam, par sievieti baznīcā, tad a, es gribētu šeit vēl e, tādu vienu nu, pavadienu aizskart un aicināt tevi padomāt, a, klausītāji, par a, sievieti m, kā māti. Un a, padomāt arī par to, ka a, sievieti ir... A, mm, aicināta būt māte gan uh, fiziskā, gan garīgā nozīmē. Un vispār tāds uh, ļoti skaists apgalvojums, uh, kur es izlasīju, gatavojoties uh, šīs dienas raidījumam, uh, skan tā būt mātei, tas nozīmē atdot sevi mīlestībā visvājākajam. Un tas nebūtu nenozīmē m, mm, tikai fizisko mātešķību. Ir eh, ļoti eh, skaisti, ja sieviete laulībā īsteno šo fizisko mātešķību, viņai ir tāda a, eh, iespēja dāvāta, es pat gribētu teikt, viņai ir tāda žēlastība būt a, fiziski mātei, bet a, šodienas pasaulē mēs sastopamies ar ļoti daudzām a, jaunām, brīnišķīgām sievietēm, kurai tā dāvana netiek dota. Atstājam tagad malā diskusijas, kāpēc un tā tālāk. Par to es arī šobrīd negribu šodien runāt, bet uh, viņa var vienalga būt par māti. Viņa tik un tā var būt māte gan garīgā nozīmē, uh, gan arī audzinot bērnu, pieņemot viņu, ne, no tiem pašiem bērnamiem kaut vai, piemēram. Vēl viena lieta uh, par sievieti baznīcā runājot ir viņas aicinājums uz uh, Um, mierinājuma misijas pieņemšanu. To mēs pēc mirkļa, jau noslēdzot šīs dienas rēdījumu, es citēšu mulieras dignitātēm Jāņa Pāvila otrā dokumentu, kas ir veltīts sievietes cieņai. Jā, jā, jā, mums ir vesels dokuments par sievietes cieņu. Jautājums tikai tagad, kurš no mums viņu ir lasījis sievietes brīnišķīgās. Uh, mierinājuma misība, misija, uh, kā es... Um, eju un nesu savu uzmanību tam, kurš ir visvājākais. Atcerieties, e, tie, kas klausījās <laughs> radījumu no paša sākuma, mums bija pirmīt viena man re, vienas manas respondentes atbilde par to uzplaukšanu, par sievietes uzplaukšanu ar saviem talantiem, ar savus e, sievišķības pilnīgo izdzīvošanu draudzē. Ne? Tā, piemēram, ir viena lieta, kas man liekas, ka nu, mums ir vēl tāda, kas eh, stāv uz tādām diezgan lielām bremzēm, ka jā, mēs tur varam piedalīties kaut kādās lūkšana grupās, varbūt kaut kur ir kādas uh, karitas grupas, uh, tātad žēlsirdības darbi, ne? bet varbūt kā mm, runājot par šo mierinājumu misiju, par uh, uzmanību konkrētajam cilvēkam, varbūt ir vēl kaut kas, uh, ko mēs varam darīt, nu, izmantojot savu šo te Dieva ielikto potenciālu, kurš ir mūsos. Un uh, vēl viens uh, pavadiens, arī kurā mēs šodien gribēju pieskarties, uh, runājot par uh, runājot par sievieti baznīcā, protams, ļoti bieži runājot par sievietes misiju, par sievietes uzdevumu, par sievietes lomu, mēs tiekam salīdzinātas ar Mariju. No viens puses ok, bet no otras puses arī šeit, mīļie brāļi vīrieši, <laughs> es gribētu nu, atkal tādu uh, degbumbu iemest un pateikt, ka Marija uh, nav paraugs tikai sievietēm. Uh, tas, ka viņa ir pēc sava dzimuma sieviete, jā, protams, mums viņu varbūt, varbūt ir vieglāk saprast. Uh, bet vienlaikus Marija ir uh, tāds īpašs paraugs, īpašs piemērs visiem. Man ļoti patīk tas tāds, tāds teikums, ka Marija ir piemērs, Marija ir pat zīme tam, ko Dievs var paveikt cilvēkā, kurš saka viņam jā. Un šo jā Dievam esam aicināti pateikt gan mēs, sievietes, gan arī vīrieši, kas mums ir līdzās. Un tad tie brīnumi E, kādus dievs caur, tev var, caur tevi var paveikt, vai tā kā Ines mums dziedāja pirms mirka, lielas lietas manī ir darījis varenais, tās lielās lietas manī sievietē vai manī vīrietī var paveikt dievs tad, kad es viņam saku jā, un Marija, dievmāte, tam ir paraugs, piemērs, cik lielas lietas manī var darīt dievs. E, nav vienkārši, <laughs> es domāju, vīrietim nav vienkārši skatīties uz Mariju un, un ieraudzīt viņā piemēru. Nu, jau parasti kā Marija tiek attēlota, tīpaši tajos pasludināšanas laikā vai, vai Jēzus dzimšanas laikā jauna meitenīte, tur gandrīz vai pusaudze vai ne, nav vienkārši. Bet varbūt ir vērts paskatīties, nu, tā, tā dziļāk, paskatīties uz Mariju no tāda skata punkta, ka uh, redzēt vairāk nekā tikai to ārēju apvalku ne tikai to um, ķermeni, ne tikai miesu, kuru mēs skatām ar acīm, bet nu tā jebkurā gadījumā ir kādas aktrises eh, ķermenis, kuru mēs redzam, bet ieraudzīt dziļāk. Šo Marijas dziļo ticības jā un uh, atvērtību uz Dievu. Tātad, cik lielas lietas Dievs var uh, izdarīt cilvēkā, kurš saka viņam jā. Jā, es skatos uz pulksteni un eh, domāju, cik nežēlīgi ātri ir pagājis šis laiks, jo mums ir palikušas tikai pāris minūtes, un es sūlēju, ka pašās beigās es jums eh, nolasīšu vienu fragmentiņu no Mulieras dignitātēm, no šī dokumenta, kas ir par sievietes cieņu, e, un teksts ir tāds. Sievietes spēks ir apziņā par to, kas viņai ir uzticēts – Viņa ir stipra ar to, ka Dievs viņai uztic cilvēku. Vienmēr un visur pat vissmagākajos diskriminācijas apstākļos, kādos vien viņi var atrasties. Šī apziņa un šis pamata aicinājums atgādina sievietei no Dieva saņemto cēlumu un cildenumu. Sieviete ir stipra ar to, ka Dievs viņai uztic cilvēku. Pirmkārt jau Dievs katrai no mums, mīļās dāmas, mīļās sievietes, ir uzticējis pašai sevi. Pirmkārt jau pašai sevi, cilvēku. Pēc tam viņš ir uzticējis mm, dāvājis vīru, ja tu esi sieva, vai tev dāvājis tavu konkrēto e, ģimeni, tātad attiecīgi arī tālāk bērnus, viņš tev ir dāvājis tos cilvēks, kas tev ir apkārt. Un, un tieši pateicoties tai tavai, tādai īpašai dāvanai, kur tu no Dieves saņēm, saņēmusi, tevī ir iespēja, un šis, tā kā mēs te lasījām mm, dokumentā, šis pamat aicinājums, eh, kurā slēpas arī tavs cēlums un uh, cildenums. Ļoti skaisti vārdi. Paskatieties, kā uh, svētais Jānis Pavils II runā par sievieti. Ja? Cik, cik skaistus vārdus viņš prot atrast, lai mūs uh, paceltu, lai mūs iepriecinātu. Protams, šodien ir tāda diena, kad jūs dzirdēsiet uh, daudz skaistus vārdus, mīļās dāmas, uh, bet nu te tāds <laughs> <laughs> varbūt ne gluži akmens vīru dārziņā, kad tos vārdus jau var teikt arī biežāk, ne tikai pāris reizes gadā, vai ne? Bet es ticu, ka daudz no jums arī biežāk to dara. E, bet ir svarīgi e, šos vārdus mm, saglabāt sevī. Arī tos, ko, tos, tos jaukos, sirsnīgos pateicības vārdus, kurus jūs šodien dzirdēsiet, un arī tos vārdus, ko es te šodien lasīju, ko es sacēju Es gribētu pašās, pašās beigās vienu a, teikumu atgādināt, ka pirmkārt jau būt sievietei, tā ir žēlastība. Tas ir ļoti skaists, cildens un a, cēls aicinājums. Tu esi to saņēmusi, dārgā māsa, Kristu, esi saņēmusi lielu dāvanu no, no Dievu. Un tāpēc, lai e, gan šodien tev ir daudz iemeslu smaidīt, bet arī e, tajās dienās, kad, e, kad ir vēl lielāka mākoņa nekā šodien, jo šodien arī ir pelēks un snieg <laughs> martā, lai tev vienmēr ir pietiekoši daudz tādas atvērtības, drosmes un arī tā labā atcerēšanās. Ne? Ka Dievs mani ir apveltīs ar īpašu žēlastību būt viņam tuvu, būt viņa sirdī. Paldies, ka biji šodien kopā ar uh, mani, ka klausījies un, ja Dievs dos, tiksimies pēc nedēļas. Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Savulaik populāras īpaši sveceļnieku solim piemērotas dziesmas vārdi. Sekojoši skan, mēs taču ejam ar kungu, lai ar to mums pietiek. Jā, ejam ar kungu. Tomēr visticamāk, ka ik viens ir piedzīvojis, ka neskatoties uz labo gribu un nodomiem, ik pa posmam nav nevienkārši nemierīgi. Kas ir šis kungs, ar kuru eju? Vai pazīstu viņu, vai pazīstu sevi, kā īstenot šo ceļu. Vai tiešām ir iespējams vienkārši un mierīgi? Kur viņš ir vētras laikā un kur tad esmu es? Meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem kopā, raidījumā vienkārši un mierīgi. Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu mīlēsim un iesim mūsu ceļu.